alphonsine ndiyo ku bwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma ari francois Kimana amakuru ndabashikiriza kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igenekerezo rya mbere kigarama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi yahariye kurwanya sida z'abarundi hamwe n'abanyekongo bahungutse nizo ziri ko ziraburanishwa hafashijwe bafashijwe na nako n'ishyirahamwe icirore cy'amahoro mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu murabikurikira mu kanya mwidonido sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahereye mu gisata cy’amagara y'abantu abantu mirongo icenda ku mu bagwaye mugera wa sida baripimishije baramenya ko bafise uwo mugera bigashikirizwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihe uko kimwe kigaramigeze kigarama igeze amakunga himbaza umunsi wahariwe kugwanya ndwara muganga Olivier Nijimbere amenyesha ko Burundi buzi imbere mu bihugu vya Afrika yo hagati n'iy'uburengero byashitse kwihangiro rya 90 kwijana inshuro zitatu mu kugwanya sida icivugo cahariwe umunsi mpuzamakungu wo kurwanya umugera wa sida uyu mwaka ni duharanire gutunganirizwa kumwe mu bikorwa vyo kurwanya umugera wa sida bipimishije kandi bazi ko banduye muri abo ibice mirongo icyenda ku ijana bari ku miti ipfufahaza muri abo bari ku miti nabo ibice mirongo icenda kw'ijana bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo iyi ntambwe yo kurata ko kubera ingufu za leta intererano ya nyene umutambukanyi wa nyene mukuru w'igihugu mu kurwanya sida abakozi bo kwa muganga abaremesha ikiyago amashirahamwe abamenyeshamana abamenyeshamakuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba turashima kandi abasanzwe bafashe igihugu mu bikorwa by'iterambere bo batigira badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kurwanya sida ngaha mu gihugu cacu umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida mu isoko rya Africa Zrekaf mu nama yo guhanahana ivyumviro ku burusho bw'iryo soko ku mashira hamwe mato mato hari kuri wa gatatu Eric Baregensabe umunyamabanga nshingwa bikorwa wishira hamwe ry'abadandaza mu Burundi avuga ko ari keza ko guhimiriza abanyamitahe gukamisha iryo soko ryagutse rya afurika inyuma yo kwinjira mu yandi mashyirahamwe nka yase nka sadeke zakomeza u Burundi bwaramaze gusinya kugira ngo busheho kuja muri zerekafe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na rimwe rero intumero nyamukuru za zerekafe ni uko zerekafe eh, ishaka eh, gufasha cyane cyane mu bijyanye no korohereza urudandazwa muri afurika hanyuma ikindi ni uko zerekafu izofasha cyane cyane korohereza eh, kwinjira no gusohoka kw'abanyafurika muri make intumbero nyamukuru ya zerekafu ni uko habaho uguhanahana ibidandazwa byoroshye kubera twasanze ahanini ibihugu bitagiye hamwe uca usanga hari inzitizi mu guhanahana urudandazwa mu kwinjira cyangwa abantu kugira ngo bashobore kwinjira mu gihugu cyangwa kujya mu kindi usanga hari intambamyi ntitwavuga yuko abarundi baba baramaze gusigurwa cyane ku bijyanye na zerikafe kubera ugiye kubiraba nta mwanya urahaca burundi buhejeje gusinya amasezerano yo kwinjira muri zerikafe ariko ibyo tuzi ni uko eh, hariho abantu batari bake eh, amasansibizasiyo menshi ariko araba inyigisho nyinshi ziratanguye ziraba ku bijyanye na zerekafu kugira ngo abarundi bashobore gutahura icyaha cyo zerekafu mbega bazokura y'iki mbega abarundi tuzohungukira iki kugira ngo abarundi bashobore kwinjira cyane bashobore kwinjira muri zerekafu ari uko bazi icyo bagiye kuronderayo nabo bashobora kurwanira isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya nayo nabibabwiye mu ntango zano makuru kw’imanza zirenga mirongo irindwi z'abarundi bahungutse hamwe n'impunzi z'abanyekongo arizo ziri ko ziraburanwa n'abashingwa amanza bishira hamwe icirore c'amahoro mu ntara za Ngozi Kirundo na Muyinga mu nama yo kuraba ingene abo bantu bokingirwa Emeransienne Nduwimana arongo icirore c'amahoro basaba abajejwe ubutungane muri zo ntara kunyarutsa izo manza zabo kugira umugambi wo kuburanira abo bantu edelegare mu gifaransa ntuhereze itaracibwa kuko biheza bikabagora badafise ububaburanira n'inkuru tubaza Apollinaire Muzagara mu ya kirundo hari amadosiye mirongo ine n'abiri ariko araburanishwa atandatu mu ntara ya ngozi n'ayarenga mirongo ine muri muyinga yose n'ay'abarundi bahungutse ayandi nayo n'ay'impunzi z'abanyekongo ziri mu makambi ya musasa kinama mu ntara za Ngozi na Muyinga nk'uko bivugwa n'umuhinga mu by'amategeko Adeline imana mu kiganiro yaremesheje kuri uyu wa gatatu Ngozi ngo bahunguka n'izo mpunzi baragira ingorane yo kumenya inzira bacamo mu kuburana procedure judiciaire mu gifaransa bakagira kandi ingorane zo kumenya ururimi neza baburanamo ariko kirundi ivyo byatumye ishyirahamwe kirore cy’amahoro rifashijwe na HCR rishyiraho umugambi wo kuburanira abo bantu mu kubaronsa abashingwa manza n'amafaranga asabwa Emeransiyene Nduwimana arongoye ku rwego rw'igihugu iryo shyirahamwe agasaba arongoye amasentare ari muri izo ntara gufasha ngo izo manza ziburanishwe vuba uwo mugambi edelegare mu gifaransa utaraheza ikiringo cawo akamenyesha ko bitagenze uko izo mpunzi z'abanyekongo n'abarundi bahunze bariko barahunguka boheza bakagira ingorane uwo mugambi ukaba unakorera mu makambi y'impunzi z'abanyekongo ya Nyankanda Kavumu mu ntara za Cankuzo Ruyigi na Makamba mu gisagara ca Bujumbura mu bagisaba ubuhungiro hamwe n'abahungutse bo muri izo ntara Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro Urakoze mu tugaruke mu gisagara ca Bujumbura igipolisi c'u Burundi cerekanye kuri uyu wa kane imigwi ibiri y'abantu bagirizwa kwiba bakoresheje inkoho Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe umutekano aranegura ko muri bo harimo abaheruka kurekurwa n'ubutungane agasaba ko ubwo ubwo butungane bwosoma amategeko ntibuze burarekura bagiriwe n'ico caha mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu itariki cumi na zine z'ukwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka nyine niho haca ubundi busuma mu nyakabiga ngaha mu gisagara ca bujumbura aho hibwe ipikipiki jeho kuki hibwa n'amatelefone ngendanwa eh, mbere eh, abo bari bahajije kwiba baranarashe kuri izi nkozi z'ikibi igitangaje nuko benshi muri bo batandatu kuri cumi bose ni inkozi z'ikibi zari zimaze gufatwa n'abajeje umutekano kuri iki cyaha cyo kwiba bakoresheje ibigwanisho hanyuma zirarungika igutungane ariko zirarekurwa aha twotanga mbere n'uburorero amakuru yo mu makungu Ego mu gihugu ca Kenya havugwa mu vugabutumwa David Uor yemereye gukiza iyo ngwara abanduye hari mu ndwi iheze ivyo bigatera amakenga kuko ico gihugu ca Kenya kigizwe n'ibice 80 kwijana vy'abakirisu mu gihugu muri ico gihugu nyene ca Kenya mu gisagara ca Nairobi bamwe mu bakorera mu gisata c'ubuvuzi bafata ko hariho imyaka bisabwa kugira umuntu yandure aha ntibata gutahura ingene abakobwa canke abahungu bakiri bato bashobora kwandura umugera w'ingwara ya sida ivyo bigatuma abatari bake bacika intege bacika intege zo kuja kwivuza no gutangura umuti wo gupfufahaza muri Republika Iharanira Demokrasi ya Congo ica gatatu c'abagendana umugera wa sida ntibakora eh, kubera gukumigwa mu bibazo byo gutanga akazi nayo mu gihugu ca Uganda abakiri bato bashika kuri bane barapfuye bahitanywe no mugera wa sida kuko bari biteze urukiriro mu masengesho mu gihugu cy'u Rwanda nkuko ishiramwe onisida ribimenyesha nuko ico gihugu kigeze ku ntambwe ishimishije 94 kwijana yabanduye bariyizi ko bafise uyo mugera 93 kwijana bari komiti yo gupfufahaza